Fis-sena 2001, meta seħħew l-attakki tal-ħdax ta' Settembru, Tony Sant kien jgħix New York. Maltamedia dot com kienet xandret sensiela ta' rapporti mingħandu permezz tal-internet. F'din is-sensiela ta' podcasts qed nerġgħu nwasslu dawn ir-rapporti ta' Tony Sant minn New York. Dan li ġej huwa wieħed minnhom. Bejn nhar il-Ġimgħa 19 ta' Ottubru u llum il-Ħadd 21 t'Ottubru tas-sena 2001, żewġ artisti Amerikani, Amy Burke u Andy Cox, illi bħalissa jinsabu residenti fin-New Pacific Studio ta' New Zealand organizzaw dik li tissejjaħ Bedin din hija manifestazzjoni għal paċi u għal parti kbira ta' dawn l-aħħar 48 siegħa jiena ħadsem f'din il-bedin magħhom hawnhekk minn ġewwa New York U l-raġuni li eh, stajt nagħmel dan kien għal fatt li din il-bedin kienet waħda eh, li saret fuq l-internet u mhux eh, marbuta biss ma' post fiżiku wieħed. Bedin għal min forsi mhux familjari magħha hija tip ta' manifestazzjoni għal paċi kif għad illi kienet żviluppata oriġinarjament tard fis-snin 60 Minn Yoko Ono u John Lennon. Semmejt lil Yoko Ono l-ewwel għal fatt li eh, hija kienet u għada eh, sa ċertu punt ukoll eh, dik li bl-Ingliż tissejja performance artist. Ġifieri persuna li ta' toħloq spettakli għal skopijiet artistiċi u fil-każ ta' Yoko Ono l-iskopijiet tagħha spiss kienu jkunu wkoll politiċi bħal huwa fil-każ ta' din il-bedin. Naturalment, eh, flimkien ma' r-raġel tagħha eh, John Lennon, eh, il-bedin tagħhom kienet ġibdet ħafna attenzjoni għal fatt li Lennon dak iż-żmien kien għadu anka membru tal-grupp The Beatles u allura kull ħaġa li kien jagħmel ma jistax jonqos li il-medja u l-fans kienu isegwa. Però l-iskop tal-bedin illi għamilna aħna f'dawn l-aħħar 48 sija ma kienx wieħed biex eh, nipprovaw nixbdu l-attenzjoni tal-medja. Anzi, ehm, nistgħu ngħidu li dina kienet bedin relattivament intima u kwieta. Però l-iskop ehm, kien, kien l-istess f'dak li huwa l-prinċipju. Il-prinċipju illi, illi eh, naturalment inti eh, ma tista' qatt tippretendi li inti kapaċi tbiddel id-dinja jiena tal-anqas ma nemminx li huwa possibbli la għalija u lanqas għal ħadd li eh, huwa bħali illi jbiddel id-dinja, però eh, billi jiena nbiddel il-mod ta' kif inġib ruħi tal-anqas eh, għal ftit ta' żmien jekk mhux għal komplement ta' ħajti, anzi preferibilment għal komplement ta' ħajti, jiena nkun qiegħed inbiddel parti mid-dinja. U parti ċkejkna forsi tajdu li mid-dinja, imma jekk ikun hemm numru sostanzjali ta' nies illi jirraġunaw b'dan il-mod u jġibu ruhom b'dan il-mod, allura parti ċkejkna, kemm ċkejkna mid-dinja, żgur tkun qiegħda tinbidel għall-aħjar wieħed jittama illi ma jkunx hemm min jara affarijiet illi forsi mhux intenzjonati f'manifestazzjoni bħal din. Li nista' ngħidilkom huwa li f'dak illi esperjenzajna aħna eh, online f'dawn l-aħħar 48 siħa kien hemm min fehem mod differenti dak li konna qegħdin nagħmlu. Ehm, nista' ngħidilkom illi eh, fuq live visit eh, spiss ikun hemm min qiegħed ifittex affarijiet li żgur huma differenti ħafna minn xi manifestazzjoni għal paċi u naturalment sodda fuq l-internet eh, timplika ħafna drabi eh, xi azzjonijiet jew attivitajiet illi magħhom marbut xi forma ta' sess. U allura eh, kellna diversi nies li ġew u ħasbu illi se jaraw xiftit laħam jew kella xi ħaġa sesswali. Ehm, u naturalment eh, wara li aħna għannilhom illi qegħdin hemm eh, biex biex eh, eh, nitkellmu u niddiskutu u nimmeditaw dwar il-paċi dawna ħafna drabi tal-qu. Però skantajt jien li anzi ħadd pjaċir ħafna illi kien hemm min ġi ifittex il-pasta zati ħalli ngħidu hekk u minn flok kompla magħna fuq dawn l-affarijiet u qal kemm ħadu pjaċir illi tana qassabu din xi ħaġa differenti illi eh, għal-mument enithom jagħmlu ftit sens mill-ġen li hawn madwarna fid-dinja bħalissa. Jena din il-webcast li qed nagħmel bħalissa qed nagħmilha eh, bħala parti mis-sensiela tiegħi għal Malta Media biex il-feature fuq maltamedia.com li aħna għandna dwar il-konflitti illi għaddejjin bħalissa speċjalment eh, l-attakki eh, fuq l-Afganistan eh, bħala ritaljazzjoni ta' xi forma għal l-attakki li saru fl-Istati Uniti ftit aktar minn xarilu, ehm, inwaslulkom perspettiva Maltija għalihom. Il-femit tiegħi naturalment mhumiex eh, neċessarjament il-femit uffiċjali ta' Malta Media volja jiena d-direttur artistiku anka il-fundatur ta' ta' din għal website. Pero eh, li nista' ngħidilkom huwa li dawn huma l-femi tiegħi u dan huwa l-mod kif jiena eh, nista' nagħmel xi sens mit-tensjoni kbira li qegħdin ngħixu fiha hawn sew minħabba l-attakki u l-biża ta' attakki illi saru u jistgħu jsiru eh, fuqna hawnhekk fi New York kif ukoll anka minħabba din it-teddida tal-antrax li għaddejna minna fil-ġranet li għaddew u għadna għaddejjem minna u ma nimmaġinax li se tisparixxa malajr, eh, wieħed jittama biss li ma tikbirx iżejjed tant illi tibda tallarma lil poplu eh, b'mod illi huwa fermar minn dak illi diġa qegħdin naraw. Jiena nirringrazzjakom jekk intom fost dawk li battuli emails ta' appoġġ għal waqt din il-bedin. Jiena nirringrazzja lil Amy Burke u lil Andy Cox li organizzaw din il-bedin fi New Zealand u nista' nwedkom illi jiena ser inkompli naqsam il-femiet tiegħi magħkom sakemm dak illi għaddej madwarna jibqa' għaddej kif inhu għaddej u eh, ma jiġix riżolt għal xi sitwazzjoni li nistgħu ngħidu ġejna lura għal xi forma ta' normalità fil-ġejjin qarib. Grazzi. Dik kienet xandira ta' Tony Sand fis-sensiela dwar il-11 ta' Settembru minn Perspettiva Maltija. Għal aktar tagħrif ara l-websajt maltamedia.com.